Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 25, 1998 Ipinalabas ng kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa ang kanyang panglabing tatlong encyclical ang Fides et Ratio o Faith and Reason. Sa nasabing encyclical, malinaw na iparating ni Pope John Paul II sa mga mananampalataya kung paanong naging magkaugnay ang pananampalataya at pangangatwiran. Ngunit binigyan din din ng Santo Papa ng agham ay hindi kailanman maaaring umiral ng walang paniniwala sa Panginoon at pagtupad sa kanyang batas inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.